50 languages. 93. Subordonné avec si. Subordonné avec si. Je ne sais pas s'il m'aime. Je ne sais pas s'il m'aime. Je ne sais pas s'il va revenir. Je ne sais pas s'il va revenir. Je ne sais pas s'il va m'appeler. Je ne sais pas s'il va m'appeler. Et s'il m'aime Et s'il m'aime Et s'il revient Et s'il revient Et s'il m'appelle Et s'il m'appelle Je me demande s'il pense à moi. Je me demande s'il pense à moi. Je me demande s'il en a une autre. Je me demande s'il en a une autre. Je me demande s'il ment. Je me demande s'il ment. Et s'il pense à moi Et s'il pense à moi Et s'il en a une autre Et s'il en a une autre Et s'il dit la vérité Et s'il dit la vérité Je doute qu'il m'aime vraiment. Je doute qu'il m'aime vraiment. Je doute qu'il m'écrive. Je doute qu'il m'écrive. Je doute qu'il m'épouse. Je doute qu'il m'épouse. Et s'il m'aime Et s'il m'aime Et s'il m'écrit Et s'il m'écrit et s'il m'épouse Et s'il m'épouse